Sveicināt, sveicināt, rādījumā arī klausītāji šeit. Es, priesteris Jaunis un... Eh, priesteris Renārs. Kuru jūs jau arī ļoti, ļoti labi pazīstat, jo ir viens nopietnis raidījums, kuru viņš vada. Tas ir? Eh, baznīcas tiesību līkločos reiz mēnesī. Jā. Nu, un jau šobrīd nesaprotas īssavienojums smadzenēs, kas tas tāds ir baznīcas un tiesības un tādas lietas, vai ne? Bet ne par to šodien, šorīt, vai ne, ne šorīt, šovakar, <laughs> vai šobrīd, ne par to tiesībām un ne par tādām lietām, bet vairāk par ticības liecību, nu, vismaz tā gribētos domāt. Redzēsim, kā gars pūtīs un uz kurien aizies un kā, kā noies tā, aizies tā mūsu runāšanās, bet rādījuma arī klausītājs, starp citu, jūs varat arī noteikt, kur gribat, lai aiziet šī saruna, uzdodot savus jautājumus, vai varbūt tās arī padanoties ar savu ticības ceļu un, un ticības piedzīvojumu, varbūt tās ticības krīzēm, mēģināsim tik skaidrībā, ja kāda milzīga krīze, tad šeit ir tiesnes tiesis, kurš var iztiesāt uzreiz pie reizes. Bet, nu, jā, tas, protams, ir tāds joku. Un tomēr katrā jokā ir dēļ taisnības, vai ne? Tā saka, jā. Tā saka. Uh, atgādinu, kad ir arī marietons, uh, kurā vācam līdzekļus decembra mēneša izdevumu sekšanai. Šis ir jubilejas marietons, jo decembri ir rādījuma arī Latvija dzimšanas diena. Uh, Eh, pati dzimšanas diena, es tā saprotu, ir 8. Eh, decembris, bet sakarā ar to, ka tā ir svētdiena, nu mēs drusku ātrāk nevarējām sagaidīt dzimšanas dienu, vai nav labi sākt jau ātrāk svinēt dzimšanas dienu. Mēs svinam visu mēnesi, un, protams, tas nozīmē, ka aicinām atbalstīt mūs arī ar saviem ziedojumiem, lai būtu ne tikai 9. dzimšanas diena, bet būtu 90. un vēl vairāk dzimšanas dienu. Uh, kā atbalstīt. Tu zini, kā, kā var atbalstīt rādījumu arī? Rādījumu kā var arī noziedot? Kā var noziedot? Par, par man, man vistuvākais veids, kā var noziedot, tā ir manas draudzes kastīte, kur ir rādījumu arī uzraksts, ka tas tiek rādījumu arī ziedots. Un, protams, ja iet radiokamā arī mājaslapā, tad jau var ātri atrast veidus, kā noziedot. Tieši tā, mājaslapā ir sadaļa ziedot, un tur ir vis, visādākie veidi. Ir PayPal pogi, ir bankas konts, uh, Arī par ziedojumu kastītēm ir paskaidrots, bet ir arī ziedojuma telefona numurs, tāds brīnumains numurs, pa kuru uzvonot, jūs noziedojat 4,27 eiro. Numurs ir 9 000 6769. Tieši tā, atkārtošu vēlreiz eh, tiem, kuriem ir telefons par rokai un tā vien niez nagi, lai noziedotu un atbalstītu rādījumu arī. 9 0 0 0 6 7 6 9. Milzīgs, milzīgs paldies par to, ka jūs ziedojiet, jo tiešām bez jūsu ziedojumiem mēs šeit nerunātu un rādījumu arī nevarētu pastāvēt. Tieši tā, tas ir tāds eksistences jautājums, ļoti eksistenciāls pat jautājums. Uh, Un līdz šim jūs esat palīdzējuši ar saviem ziedojumiem, ka mēs varam svinēt, tā kā es paļaujos, kad arī turpmāk palīdzēsiet. Tā tikai zināšanai šobrīd mums ir savākti pa vakardienu un šodienu nepilnī 2600 eh, eiro. Ir gana daudz, bet līdz eh, mēneša Pilnam budžetam, kas ir 26 tūkstoši, vēl pietrūkst nedaudz vairāk kā 20 tūkstoši, ja var atbalstīt, tiešām nepaskopojies un atbalsts, lai mēs šo misiju varētu pildīt. Bet nu, tagad gan pie sarunas ar eh, priesteri Renāru. Vispirmām kārtām, kā iet? Nu, nesūdzos. Un nesūdzos. Ko tas nozīmē? Nesūdzos. Tā tipiski nav, latviska nozīmē, atbilde. Tas nesūdzos. nozīmē, ka nav slikti. un kā tas ir nav slikti? <laughs> Jo, nu, ja tomēr paklausās, kā cilvēkiem vispār iet un tā, un tad eh, reizē, nu, ņemot vērā to, ka kā priesteris, gan kā cilvēks pienāk gan labas ziņas no cilvēkiem, gan sliktas ziņas, un to visu kopā saliekot, tad, nu, nepavisam nav par ko sūdzēties. Un kā ir ar ticību? Nu, ticība. Arī nav par ko sūdzēties? Nu, negribētos. <laughs> negribētos tā, tad, tā, tad ir, tā tad ir. Ja negribētos, tā tad ir. mm. Vienmēr ir, kur augt ticībām. <laughs> Tu, tu nekad nevar pateikt, ka esi tādā ļoti augstā punktā ticībā. Aha, Vienmēr skaidrs. ir ceļš uz augšējiem. Kā tu to zini, kad ir? Nu, Vai te nav tā, ka ticība vienkārši ir iedota un viss nekas nav jā. jādara? Nē, esmu. ticība viņa ir. Viņa ir gan, gan, gan kā teikt, ar kristības sakramenta žēlstība iedota, bet e, viņa ir kā tāda joprojām, nu, kā saka, nevienu ne, ne, ne dienu nedzīvo bez ticības, bet e, tajā ticībā viņa ir, viņa ir jādarbina, viņa jāliek lietā, viņa ir jāaug. Un uh, tur tu drīzāk par to es biju domājis, ka tur ir kur, ir es kur tiekties. Ļoti labi, tad jautājums, kā es varu darbināt ticību? <laughs> Pirmkārt, tas ir tādu, ar tādu dzīvu un labu lūkšanu katru dienu, ka tas ir kontakts ar Dievu. Tiklīdz šis kontakts ar Dievu pazūd, tad eh, tai ticībai, nu, tad viņa neiet uz priekšu. Viņa vai nu iestagnē, vai paliek kaut kā uz vietas, vai, vai pat atpakaļ sāk iet, bet tieši, ka lūkšana pirmkārt tas ir viens no veidiem, otrs no veidiem ir uh, sakramentālā dzīve, nu, svētdienas svētā mise vai kāds arī darbdienās piedalās svētajā misē, un uh, jā, svēto rakstu lasīšana vai kādas garīgas grāmatas lasīšana, kas mums palīdz vairāk iepazīt Dievu, apzināties savu ticību, uzzināt kaut ko vairāk, kas bez šaubām mums palīdz iet šo ticības ceļu. Tā, tā, tā darbināšana nozīmē um, darīt visādas garīgas prakses pa lielam, ja? jā, tā ļoti jā, vienkārši. Tas ir garīgas prakses, tieši tā. Bez garīgām praksēm kā ticībai ir kāda loma vai nav? Bez garīgām praksēm nu, ticība pati par sevi ir tāda garīga. Nu, garīga nu, jā, lieta. bet tādā ziņā, ka nu, bet, zinu, mēs tā eh, uz baznīcu aizējām, palūdzamies, jā, viss, vai ir jā, tomēr nē, kaut nē, kas nē. vēl. Tai ticībai viņai ir eh, saikne arī ar mūsu ikdienas dzīvi, ka viņa nebeidzas ne baznīcā, ne ar to, ka brīdi, kad mēs aizveram to garīgo grāmatu ciet vai pabeidzam to lūkšanu, ka tai ticība ir arī praktiskā puse, kas ir mūsu ikdiena, mūsu darbs, mūsu ģimene, mūsu atpūtas brīži, ka tie nav atrauti no mūsu ticības, kas saka, ka Mūsu ticībai viņai jāparādās ir eh, mūsu ikdienas darbos. Nu, jāparādās tā, tā pārāk saku, ka jābūt, bet, eh, eh, bet tas ir tāds mūsu arī aicinājums, mūsu arī uzdevums, ka, ka, ka, ka ticība arī sar, parādās tās mūsu sarunās ar citiem cilvēkiem, ka mēs runājam. Nu, tas ir normāli, ir tad, kad cilvēki sāktu runāt vienu otru lietu, jau tur aiziet par aprunāšanu vai kaut kā tāda nela, nelabī joki, Un tad, nu, kā kristietis, tomēr tu vari tajā nepiedalīties, drusku paspērt soli atpakaļ un Bet saprast, ka... Tik ļoti jau gribas, taču, nu, drusku Jā, nē, nē, tas, tas tā normāli, un... tas, nav, tas, tas, nu, neviens no tā nav pasargāts, un visi tajā mēs esam krituši, un neskaitāms reizes, bet, eh, bet tas arī mums uzliek arī pienākumu domāt līdzi, kā, kā, kā es kā kristietis uzvedos, cik es Un Jā. cik es draudzīgs stāstīt no tā, kas no tās informācijas, kas man ir, un vēl visu kaut ko. Nu, labi, ir. E, es tā saprotu, ka, piemēram, es tad, kad tu esi, e, kā teikt, ierindas, kristietis, ticīgais, draudzē, tu varbūt tās tiešām tā saruna par Dievu vai par ticību, tas ir kaut kas tāds, nu, ne ar visiem galu galā runās. Kā ir ar priesteri? Vai nav tā, ka, nu, nu e, ko priesteris citiem vārdiem sakot dara, jo uh, Eh, es atceros, kāds no maniem jezuītu kolēģiem nu, jau eh, kādu laiciņu atpakaļ bija teicis, negribu, ka mana ticība ir darbs. Bet tur ir daļa arī tāda patiesība, skarba patiesība, mm -hmm. kad priesterim ticība ir kā darbs. Ko tad darīt? Un nu, tas darbs. nav tādā pozitīvā nozīmē Jā. domāts. Es par to aizdomājos, vai nē? Nē, neesmu par to aizdomājos, bet ticība viņa ir darbs ne tikai priestrim, viņa darbs kā uh, nu, darbs tādā ziņā, ka viņa ir jāaudzina, jāveido, tas, tas nenotiek bez darba. Bet uh, no otras puses ticībā viņai vajadz, vajadzētu būt takam, tādam dzīvesveidam. Nu, dzīvesveids viņš, vai viņš ir darbs, varbūt kādam tā ir. Bet a, kā izskatās ticība kā dzīvesveids tādā gadījumā? Ko tas varētu nozīmēt? nu, ka daudz lietas varbūt notiek tā, tā dabiski ikdienā. Tā kā kultūrā jau ir. Tā kā kultūrā jau ielūdzas, pieņemsim, tas kā atkal es par, pie tās runāšanas, pie tās runāšanas atkal aizķeros, jo, nu, daudz ar to nācies arī strādāt pašam, kur eh, arī tā jau dabiski ieiet kā kultūrā, pie runāšanas, lai tā tava runāšana nepāriet kaut kādā tādā nu, nelabā plāksnē, lai viņa neaiziet. Un tāpat arī pie saviem darbiem, kā tu uzvedies vai kādu piemēru atstāji. Tas jau kaut kā tā ieiet kultūrā. Vai es Bet, kā kristietis tā varu darīt vai nevaru darīt. Un, no, nu, no, nu, no vienas puses, tas jau būtu pat labi, ja mēs varētu runāt par tādu eh, nu, kultūru, vai ne? No otras puses, cik bieži mēs paši arī no baznīcas pārmetam, nu, kad jā, nu, tā ir tā kultūras ticība Mm -hmm. Principā, tā kā <clears throat> pasakot, nē, nu, tas jau nav īsti nekas dziļš, nekas nopietns. Nē. Tu tur zin, uzaugināji tevi, un, un tāpēc tu tāds esi, bet patiesībā tu tā, nu, liekulis tāds, tu un mm -hmm. šitāds. Arī tā var gadīties, jā. Bet, eh, bet kad tam būtu saikne ar to iekšējo mūsu pasauli, tas, kas ir manā sirdī, manā prātā. Un, eh, protams, ka nav, nav, nav tam baigās nozīmes, ka tikai daru darīšanas pēc esmu tajā misē vai tajā lūkšanā vai vēl kaut ko, bet ka tā ir arī mana griba tādam būt, būt dievkalpojumā, būt lūkšanā, atvērt tos svētos rakstus. Protams, pienāks arī brīži, ka to negribēsies darīt, bet, eh, bet tas arī iznāk no tavas iekšas, ka tu tomēr pārvari to kaut kādu savu iekšējo, gribi pārvarēt. Negribas to darīt, bet gribas pārvarēt sevi. Bet uh, tagad tā, uh, es tā pie sevis domāju, varbūt tās ejam mazā muzikālā Jā. pauzītē, pirms atgriezties un paturpināt šo, šo sarunu. Un, manuprāt, uh, divas lietas, kas man vismaz šobrīd klausoties tevi iešāvās prātā, ir, vai tas nav arī tāds baigais ideālisms, nu, kad tur baigais sirds lūkšana un visā, nu, tas ir smuki nē, un, un vajadzīgi, vai ne, bet vai tas nav tāds, nu, nu, ideāls kaut nu. kāds, un vai ideāli vienmēr var, ir iespējams īstenot, un ja nav iespējams, vai vajag tos ideāls, nu saprat, jā. es tā ļoti provokatīvi jā, jā, jā, ļoti par šito jautājums. padomā, padomā, Tas pēc muzikālas pauzes, jo man labi. jāpasaka, kad mēs gaidām arī ziedojumus no rādījuma arī klausītājiem, tikai pateicoties jūs ziedojumiem, mēs varam arī dzīvot. Ja tu mani dzirdi, tad atbalsti, ej uz rādījumu arī mājaslapu, tā arī saucas, uh, rml.lv, nu saīsinājumā, rml.lv slīpsvītra ziedot, un tur ir visi veidi, kā tu vari noziedot. Bankas konts PayPal pogā aprakstīts, kā atstāt ziedojumu kastītē, skaidrs naudas ziedojumu tur, kur tas ir, piemēram, Svētā Jākaba katedrālē blakus Saimai ir tāda katedrāla, tur varēja ieiet, atrast Baltu kasti ar rādījumu arī logo. Balta, viņa tāda pelēcīga, bet ļoti labi aizslēgta. Ļoti labi aizslēgta, bet iemest naudu tur var. Bet iemest var, protams. Jo vairāk, jo labāk. Sirsnīgs paldies par tiem ziedojumiem. Mēs katru mēnesi, vai vismaz gandrīz katru <laughs> mēnesi saņemam arī šos ziedojumus. Eh, un milzīgs, milzīgs paldies eh, Jākab katedrālei eh, par dāsnu sirdi un atvērtiem makiem, lai atbalstītu rādījumu arī. Bet tie, kuri vēl nav paspējuši atbalstīt un meklē iespējas, tad jūs varat tās atrast e-pasta rml.lv sadaļa ziedot vai zvanīt pa ziedojumu tālruna 9 0 0 0 6 7 6 9 un ziedot 4,27 centus. Bet mēs atgriezīsimies pēc muzikālas pauzītes un tad turpināsim sarunu ar priesteri eh, Renāru par nu, izaicinošām, ļoti pat izaicinošām lietām. Un starp citu, ja gadījumā gribat uzdot savu jautājumu, zinat eh, telefonu numurus īziņām 266 77 272, bet zvaniem 679 691 31. Pēc mirkļa esam atpakaļ. was a child of wrath, an enemy of the King of Peace. But love was stronger, love was stronger. I tried resisting grace, the Son of God still took my place. I put every thorn on your head through the feet and through the hands. I placed all of my sin, but love. Sveicināt, sveicināt, rādam arī klausītāji šeit, es, priesteris Jānis un... Priesteris Renārs. Nu jā, un marietons, vācam naudu, lai varētu rādījumu arī izdzīvot un ne tikai izdzīvot, bet arī attīstīties un uztaisīt lab, uzlabojumus un visādas citas lietas, bet pamatu pamatā arī, lai apmaksātu rēķinus un uh, un viss izdevums, kas, nu, ikvienai iestādei, protams, kad ir arī mums, un šomēnes tie ir 26 tūkstošu eiro apmērā, liela, liela summa. Šobrīd ir gandrīz 6 tūkstoši savākta, līdz šam, šim datumam no 1. līdz 6. E, decembrim mums ir savākti gandrīz 6 tūkstoši, vēl pietrūks tikai nepilni 30 eh, eh, eiro. Nē, tagad jau tikko ieraudzīju, jā, updates ir, mums ir 6000, urā, man prieks tiešām, jo tā ir tāda apaļāka summa <laughs> šobrīd. Tas nozīmē, ka mums ir eh, vēl vajadzīgi 20 tūkstoši, lai šī mēneša budžets izpildītos. Nu tā es painformēju, skaidra lieta, vai ne? Tā kā lūdzu. Eh, ejiet uz rādījumu arī mājaslapu, atrodiet sadaļu ziedot un atbalstiet, ja vien uzskatāt, kad gribat, lai šis rādio skanētu un lai skanētu pēc iespējas tālāk, spēcīgāk un labāk. Uh, milzīgs paldies, milzīgs paldies jau, jau tagad par eh, jūsu dāsnumu, ko izrādījāt gan šodien, gan vakardien, gan visa mēneša garumā un visu deviņu gadu garumā, jo šodien mēs svinam arī rādījumu arī Latviju devīto jubileju. Nu tā, man liekas tās praktiskās lietas esmu pateicis, es saprotu, ka tas var uzkrist uz nerviem, man pašam arī dažu brīdi es uzkrīt uz nerviem, bet nu, tāda ir dzīve, ir jārunā un jāatgādina, vai ne? Tas gan. Arī ticības dzīvē daudz un dikti jārunā un jāatgādina, kad nožēlo grēkus un jā, tic evaņģēliem. Jā, ja? jā, nu, tas kā... nav, nav adventā uh, eh, izteiciens, bet tik un tā, ja? Uz visu gadu tas ir, bet um, uh, jā, reizēm ir tā, ka es arī esmu kaut kāds prediķojis un pat atkārtojis kaut kādas tās lietas, un parasti tā, ka priesterim jautā padomu, nu, tāda situācija ir, tāda situācija un tā tālāk, un variet būt droši, ka priesteris jums tas viens no veidiem, ko viņš ieteiks darīt, tas ir lūgties. Protams, varbūt viņam ir kāds cits praktisks padoms kaut kam tam vai šitam, bet par to, ka viņš jums ieteiks lūgties, tas ir skaidrs. jā, <laughs> jā. Pamatu pamats. Starp citu jautājums ir ienācis īziņā. Kas tieši nav kārtībā manā dvēselē, ja lūkšana pārsvarā ir izklaidīga? Nu, nevajag uzreiz tur to dvēseli tā noniecināt. Tu tas, jo tā izklaidība ir tāda dabiska lieta, katram ir. Un eh, ar to izklaidību mēs cīnāmies katrs. Un, eh, kaut kā bija teicis, ja nemaldos, Svētais Antons no Padujas, kāds viņam no brāļiem esot eh, teicis, ka, nu, man ir tāda problēma, ka es laiku tās domas, tādas izklaidīgas lūkšana, un nekad tajā lūkšanā nevar tā līdz galam savākties, un, un, un nu, tad tas Svētais esot teicis, ka, nu, ja tu uzkāp uz jumta, vari vēju noķert vai nevari? Nu, protams, ka nevaru. Nu, tāpat arī tavas domas tu viņas noķert nevari. E, tā ir tāda dabiska cilvēka sastāvdaļa, un nekad mēs nebūsim tādi roboti, ka tagad lūkšana sākas, činks izslēdz tās savas izklaidību un domas, pabeidz lūkšanas, lai viņas atpakaļ. Tā nekad nenotiks. Un tāda, manuprāt, e, ļoti pareiza atbilde arī būtu šajā gadījumā, e, nu, vismaz ignāciskajā <laughs> tradīcijā, uh, tad, ja tev nāk tās domas, izklaidības vai kaut kādas lietas, iespējams, ir vērts palūkties par to atkal jau lūkšanu, vai ne? Jā. Bet palūkties, varbūt Jā. tās pats Dievs tev sūta, kad ir šitā ir lieta, kas tev ir jāpadomā, jāpatur prātā un pilnīgi noteikti tavā lūkšanā. Tā kā nenonīcina, varbūt tās Dievs tevi mēģina uh, uzrunāt šādā formātā, mani? Hmm lai cik arī dažbrīd mums šķiet, ne, nu, ja izklaidīja, tā tad tam ir jābūt pilnīgi noteikti kaut kam sliktam, jo taču nevar būt, ka Dievs kaut ko tādu man pieļautu. Uh, Nu, jā, nu tā ļoti mēs tā divbīgi norunājam šito, šito visu lietu un cerams, ka arī izdodas ne tikai citiem, bet arī mums pašiem ar to lūkšanu, vai ne? Bet atgriežoties pie iepriekšējās tēmas, kuru es pieteicu, un tēma bija par ideāliem, kā tad, kā tad tur ir ar tiem ideāliem, tu tur ļoti jā. smuki norunāji. Jā, jā, ar ideāliem, nu es varbūt kādu arī pat neiepriecināšu tagad ar manu atbildi un tā tālāk, ka viss tā pārāk perfekti, pārāk ideāli un tur tā jābūt un šitā nu, es neiepriecināšu ar to, ka tiešām tā ir jābūt. Jo kristieša dzīve viņai ir uzlikta latiņa, un tā latiņa tas ideāls, tas ir evaņģēlijs. Tie ir baušļi, pēc kā ir jādzīvo, un uh, viņus neatceļ neviens. Bet tāpat laikā ir mūsu cilvēciskā vājība, cilvēciskais tas stāvoklis, tā cilvēciskā viss, kāda kad mēs esam – tajā sabiedrībā, tajā situācijā. Bet tas mūsu mērķis ir tādi, kādi esam, tuvoties tam ideālam. Un tas arī var būt baznīcas mērķis un visas pastorālās darbošanās mērķis, arī radio Marija mērķis ir uh, atrast veidus, atrast metodes, kā no tā, kur tas cilvēks ir, palīdzēt viņam tiekties, atrast šo pareizo ceļu uz, uh, uz šo ideālu. Uh <laughs> es tā pilnīgi apmulsus esmu jā. šajā brīdī, bet, uh, nu jā, protams, jāpiekrīt par tiem ideāliem, un no otras puses arī gribas teikt tā, vai nav, ka mēs pārlieku lielu tādu psiholoģisku spriedzi uzliekam cilvēkam, nu, kad uh, tā, šitas ir tas ideāls, tu tikai pamēģini, pamēģini jā, ne, nu, ne, neaizsniegties kā jau teicam, tam. Kā jau teicam, jā. Un tad tas cilvēks tā vienā brīdī varbūt tā saprotot, ka viņam neizdodas tik labi un atkal un atkal krīt, nu viņš tā saka, ah, mm -hmm. prieš kam man. Jā, e, tā ir, tā ir, ka tas spriedzi var radīt, bet, e, bet e, labā ziņa tajā visā, ka, ka Dievs jau visu redz. Dievs redz mūsu labo gribu. Bet, eh, un, eh, ka Dievs ir gatavs vienmēr palīdzēt tai mūsu labajai gribai. Bet Kaut ir, arī pašiem nesanāk. Nu jā, bet ir arī teiciens, es tev pārtraucu, ir arī teiciens ar labiem no, nodomiem uz eli ceļš ir brudē, jā, jā, jā, jā, tā ir svētā <laughs> tā kā, liela teikusi. Vai tikai, tikai ar nodomiem labiem pietiek? Nē, nē, nē, nu, labiem nodomiem nepietiek, bet kad Dievs redz šo labo gribu, viņš vienmēr ir gatavs palīdzēt. Un nu, tikai lai mēs paši speram tos solīšus pretī tam ideālam. Un, ja arī krītam, krītam, nu, varbūt tas ir vajadzīgs mūsu pašu lepnības mazināšanai, tie kritieni pat. Un eh, katru dienu, kā saka, dzīvot kopā ar kungu, dzīvot tā, kā viņš ir mācījis, dzīvot tā, kā viņš mūs aicina, kaut ar maziem solīšiem, kaut ar atkal pēc kārtējā kritienā tas jaunais sākums, bet, eh, bet turpināt uz priekšu. Un tas ideāls, viņš, eh, viņš ir tāpēc, lai mēs, eh, kā saka, nenolaistu rokas, jo var gadīties tā, ka mēs to ideālu pašu nolaižam, nu, nu jā, tu tāds esi un tā tālāk, nu paliec tāds kāds esi un būs jau labi. Nu, nebūs jau labi, ja tu paliksi tāds, kāds esi. Bet, ja tur maziem solīšiem pamēģinās iet uz priekšu, pats redzēsi, kāds, kāds gandarījums un kāds piepildījums tev rodas no tā. Jā, nē, nu, e, e, jā e, tas e, palīdz tāds, kā esi. Nu, dažreiz pilnīgi pretēji jāsaka, nē, tieši nepaliec tāds, kā esi. Nu, nebavelti tev tās problēmas ir. Varbūt tās tāpēc, ka tu visu laiku gribi palikt tāds, kā esi, mm. bet tev patiesībā ir jāaug, jātīstas, jāiet uz priekšu, arī jāmainas galu galā, vai ne? Tā ir daļa arī no tā ticības ceļa galu galā. Mainīšanās tas ir daļa no ticības ceļa, jo, nu, uh, paši mēs redzam, kā reizēm mainamies, kādu pieredzi gūstam, kaut ko jaunu uzzinam un kas atkal mums paver jaunu ceļu, jo um, daudz grūtāk ir augt, kas liekas, es jau visu zinu, zinu, kā ir jābūt, man neviens vairs neko jaunu iemācīt nevar, es tur mācījos svētdienas skolā pirms 30 gadiem, man mācīja tā un, un viss, un tagad tas un šitas ir, vai arī eh, man vairāk neko nevajag, Vai arī priesteriem varbūt var gadīties tādā nelāga kārtība. Un, no, es taču seminārā tur mācījos pastorālu teoloģiju kanonus. Mums toreiz pirms cik tur gadiem mācīja tā, un kas tad tur tagad vairs man, Visu zinu. Man, man vairs nekas nav jāmācās, man nekur vairs nekas nav jāapgūst vairāk. Uh, nu, tad jau mēs tiešām paliekam tādi, kādi esam. <laughs> nu, tieši tā. Uh, vēl viena muzikāla pauzīte. Rādījumā arī klausītāji atgādinu atkal, jau atkal par to, kad ir marietons, kurā vācam ziedojums rādījumā arī uzturēšanai, un esam bezgala, bezgala pateicīgi par to, ka jūs mūs atbalstat. Šobrīd ir savākti uh, no 1. decembra līdz 6. decembrim 6017 eiro bet pietrūkst vēl 20,019 eiro, ja vari atbalsti. Paldies! Ej uz rādījumu arī mājaslapu, atrod sadaļu ziedot un ziedo, vai zvani pa ziedojumu tālruni 9006769. Un tu ziedo 4,27 eiro pēc muzikālas pauzes, būsim atpakaļ, bet ja tu mūs dzirdi un gribi uzdot savu jautājumu, tad sūti uz īziņas uz telefonu numuru 2 66, 77, 272 vai zvani 679, 691, 31. Wow, wow, wow, wow, wow. my name name is regret. I'm pretty sure we have met every single day of your life. I'm the whisper inside that won't let you forget. Hello, my name is Defeat. I know you recognize me. Just you think you can win, I'll drag you right back down again till you've lost all belief. Oh, these are the voices. Oh, these are the lies. Jā, esam atpakaļ. Šeit ir priesteris Jānis un kopā ar mani priesteris Renārs. Renārs. Uh, runājam par ticību, bet pa vidu painformējam arī par naudas nepieciešamību rādījumu arī uzturēšanai. Cik paradoxāli, vai ne? Ticību un nauda tik ļoti tuvu uh, visu laiku. It kā lūdzies, un tev viss tiks dots, un tad mēs paprasam, lai radioma arī klausītāji noziedo, varētu uzturēt šo radiostaciju, un lai varētu mēs attīstīties un, un svinēt ne tikai 9. jubileju, bet daudzas, daudzas citas jubilejas, un tad, protams, jāpainformē, kur tu jūs varat doties, lai, lai šo savu ziedojumu atstātu. Tas ir rml.lv, slīpsvītra ziedot. Tur ir dažādi veidi, kā jūs varat noziedot. Citiem vārdiem sakot, ejiet uz rādījumu arī mājaslapu sadaļu ziedot. Vai zvaniet 9 000 67 69 un jūs ziedojat 4,27 eiro. Milzīgs paldies! Jā, nevaru beigt teikt paldies, jo tiešām, nu, jā, tas viss tāds brīnums. Uh, kad jūs mums esat, mūs atbalstat un ziedojat un lūdzaties par mums, lai mēs varētu strādāt. Un es ceru, ka eh, šis kalpojums, šī misija arī jums eh, ir nu, par svētību, iesaka tā. Nu tā, eh, bet atgriežoties pie tematikas, kas ir attiecībā uz ticības dzīvi un, un, un tādu liecināšanu par ticību un, un protams, kā jau priesteriem, arī atbildēšanu par ticību un visādām grūtām sarežģītām lietām, e, bet gribas arī drusku tādu, nu, teikt, personiskāku e, to skatījumu gūt un, un, manuprāt, dažreiz arī cilvēkiem interesē, kā tad tur ir ar to priesteri, vai viņš tiešām lūdzas, vai viņš tiešām tic, un, un kam viņš patiesībā tic, un, un es padomāju, A, kas ir tas grūtākais priesteri dzīves mm -hmm. ceļā? Mhm. Nu, vai ticības, Par ticības tādā ceļā? Tas atšķiras kaut kā no jebkura cita, un, un kas ir grūtākais? Ne labākais, grūtākais. Vispirms, jā. grūtākais. Grūtākais, vispirms sāksim ar slikto. Vispirms. Grūtākais, gluži pretēji, man liekas, ka cilvēki daudzi domā, un kas arī varētu būt grūtākais, ka nu, priesteris tas jau ir ticības kā, nu, pārņemts, ka viņam ir viņam ir jau, kā, jau 10 centimetri virs zemes no ticības jālido, jo viņš taču ir nu, tik tuvu dievam, tik tuvu sakramentiem, tik tuvu visam, ka nu, viņam, viņam vispār pat nevar būt nekādas tur, ticības grūtības nemaz. Un es domāju, ka tā ir tā pati grūtība, ka domā, ka priesteris tas jau ticībā ir. Uh, tas, eh, tas visaugstākais un tas vispareizākais, un ka, ka nu, viņam jau tur, viņam nevajadzētu būt tādai pašai ticībai kā mums, kas ir vāja, nepilnīga un tā tālāk, viņam jau jābūt ir krietni augstākai ticībai, un eh, vēl pie grūtākā varētu pieminēt tā, ka, nu, cilvēkam ir jautājums, kādā grūtā situācijā, tiešām varbūt pat traģiskā situācijā, vai vēl kādas <laughs> nu, tiešām sliktas situācijas ir gadījies, kur var pajautāt priesterī, ah, priesteri, kāpēc tā, kāpēc tā ar ticību ir, kāpēc tur Dievs šitā un šitā izdarīja slikti vai neslikti, un, un tev taču jāzina atbildēt, jo tu taču esi priesteris Dievs un tur vēl nes kaut kas. Pataisno runā ar tevi, jā, dod visas pareizās atbildes, un, un tad, protams, izgāžamies, ja? Mm -hmm. Nu, <laughs> kā tā tā? nu, nu, kā tā? Vai ir pat jautājumi bijuši, ka, nu, taču kāpēc, nav, kāpēc šodien tik slikts laiks mums tāds pasākums, lietus līst? Nu, nevarēja vai tu priestarīt, tu, tu tā izdarīt, ka tur nezinu, ka lai lietus nav šodien. <laughs> Tādu uh, lietus deju uztaisīt un viss yeah. noskaidrojas mākoņi, tā kā šodien bija pelēks, viss eh, tā vien gribējās tiešām sākt dejot, lai, lai viss noskaidrojas. Taču solīja, ka būs saulīt. Kurī? Kurī? Nav, Jā. nav, vai ne? Tāpat tas ir priestarim prasa. Uh, Un kas ir tas labākais tādā gadījumā, nu tad tā otrā puse? Un labākais ticībā ir, uh, nu, pats labākais, kas vien var būt, tas, ka, ir, ka Dievs ir klāt, ka Dievs ir blakus. Un, uh, protams, ne katru dienu izdodas to izjust, bet, uh, bet tad, kad paskaties uz kaut kādām situācijām, paskaties uz kaut kādiem notikumiem, paskaties, kā kaut kādas lietas tev ir attīstījušās, tu vienkārši Kādas situācijas? Kādas situācijas? Bieži vien kādus tu, piemērus varbūt. Tās. Uh, jā, reizēm arī kalpošanā vai arī kaut kādā vai studijās, kad biju. Reizēm izplāno kaut kādas lietas, nu, izdarīšu to un izdarīšu šitā būs, vai arī kalpošanā darīšu to vai šito un redzi, ka nav. Un tad ticībā pieņem, ka tā nav, pieņem kaut kādu savu lietu un pēc kaut kādiem laika redzi, ka uh, tas, ko tu gribēji, ir noticis. Un pat eh, labāk, bet ne tajā laikā, kad tu to gribēji. Kaut kāds tāds kaut kāds mērķis, kaut kādi darbi, kaut kāda cilvēka atgriešanās, vai pieņemsim, es lūdzēs par kādu cilvēku, lai viņš kaut kā tic dievam, piemēram, it kā ar viņu vai strādā vai runā, un it kā redzi, ka viņš ir atvērts, bet um, gribētos, ka viņš nu tagad nākošajā rudenī jau tur svērdienas skolu iziet, lai viņš tur jau pie sakramentiem pieiet, vēl kaut ko, bet tas nenotiek. Jo, nu, ne, nav tā, nav tas cilvēks tam gatavs. Un kaut kā pēc kāda laika skaties, kā tas cilvēks mainās un, un kaut kā pievēršas tai ticībai tādā veidā, ka tu vienkārši skaties un brīnies, ka, tā, ka, tas, ir, tu... ka tas ir dieva darbs, ne jau tavējais. Tā kā tas labākais ir, ka priesterim redzēt, kā tie cilvēkiem notiek labas lietas, ja, un kā arī uh, Eh, nu, laikam tā teikt, ticība eh, kaut kādā veidā attīstās vai, vai nobriest vai mainās. Ja? Jā, kā viņš, kā viņš pats tam visam atverās un kā dievs tajā visā darbojas. Jā, tas ka tu, tur esi tikai mhm. instruments un arī līdz zināmam laikam tikai. Un, un e, e, e, es tā klausos un es domāju arī tiešām tā, ka tu tā, um, man viena no tādām nopietnām pieredzēm ir bijusi un vairākas reizes ir bijusi tieši ar, uh, ar uh, nopietni slimiem cilvēkiem. Es zinu, varbūt tās te nevajag te, tik nopietnu tēmu šodien, bet tomēr tu aizēji cilvēks uz nāves gultu, un tu redzi, cik viņš ir saglabājis tādu cilvēcību un tādu, pat jā, arī sāpes un mokas un tā tālāk, un tad, tad es tā pie sevis jāpārdomāju mm -hmm. lietas eh, pamainu perspektīvu uz, uz lietām, ne, bet nu, nav jau obligāti tik traģiskām lietām jānotiek. Lai gan dažreiz uh, bez nekādiem tādiem satricinājumiem, kārtīgiem nemaz nevar uh, panākt neko citu. Uh, jā, pieminēja par tām slimnīcām un slimniekiem. Nu, daudzu gadu kalpošanu, cik jau esmu priesteris, tik jau esmu daudz pa slimnīcām braukājis un pie cilvēkiem. Tur tiešām ir tā, ka mm, tur arī redzi to, to cilvēka ticību, redzi to, ka mm, tas arī manus, bieži vien arī manu ticību ir stiprinājuši šī kalpošana slimnīcās, kur uh, ka, piemēram, ir bijis tāds gadījums, ka aiziet pie cilvēka tādā mēne, ikmēneša kalpošanā, tur Marijas leģions vai Kamila e, brīvprātīgie vai karītas brīvprātīgie to cilvēku tur ir uzrunājuši, ka tu, lūk, ir priesteris, viņš varētu šodien atnākt, gribat vai negribat, var, ir tāda iespēja paši varat izvēlēties, un reizēm izvēlās tādi cilvēki, kas vispār baznīcā nav gājuši kopš bērnības, bet jau ir sirmā vecumā, un tagad viņš saka, ka grēkslūdzes pēdējais bija tā kā bērnībā, bija vai jaunībā, un visu laiku dzīvos tā kā bez dieva un tā, un, un tu viņu kaut kā uzvedini arī uz to grēksūdzi, un to visu, un tu vienkārši saproti, wow, viņš tagad pieņēma grēksūdzi, pieņēma slimnieku sakramentu, pieņēma svēto komuniju, ko, ko viņš nav gar, darījis gadu desmitiem, un iespējams, ka tā ir viņa pēdējā reize, un ka, ka, tas, ka tas tiešām bija Dieva prāts, ka tagad šeit un tagad esmu pieši tā cilvēka, kuru es pirmo un pēdējo reizi, iespējams, arī redzu, un, eh, un tas tur, tur tiešām slimnīcā par ticību var daudz runāt. Nu jā, es tā vienkārši skatos, ka mums laiks vairs daudz nav atlicis, un man, man gribas vēl vienu beidzamo tādu um, nu, uzdevumu tā kā tev uh, prasīt, iz, izpildīt, redzēsim, kā tev veiksies. Um, un uzdevums <laughs> jā, jā, jāsagatavojas ne ar smaidu, jāsagatavojas šeit ar nopietnību. Nē, jāgatavojas. Rādījumā arī viss eh, nopietno. Vispār nopietno, vispār nopietno, pilnīgi noteikti, jā. Tagad uh, uzdevums ir tāds, uh, mūs klausās kāds radio šoferīts, uh, Uh, nu, radiošoferis, šoferis, kurš ir klausās radio šobrīd, ja tāda esat, padodat ziņu. Un, uh, un, un, un varbūt tās pat nepārāk ticīgs, uh, vai, vai tāds uz robežas, vai varbūt tās pat neticīgs cilvēks. Uzdevums ir tāds minūtes laikā pārliecināt viņu. Es Kā tu varētu pārliecināt? Mm, es nemaz nemēģināšu pārliecināt, nu, man nemaz viņš nav jāpārliecina, jo ja viņš ir pavisam neticīgs un visam neatvērts, tad viņš pārslēgs nākošo radiostaciju. Bet, e, ja viņš jau turpina klausīties šo jautājumu pēc šī jautājuma uzdošanas, tas nozīmē, ka viņam jau ir, jau ir kaut kas ļoti labs iekšā, ka viņš ir gatavs, ir, ir atvērts. Un, e, un, un, un e, es tādu savu pilnīgu sašutumu gribu paust, vai tad tiešām mūsu ticība ir tik mazvērtīga, ka negribas dalīties pat ar neticīgiem cilvēkiem, kā to darīja mūsu priekšgājēji? Es ar ticību dalos gan arī katru dienu ar tādiem pat cilvēkiem, kas ir tālu no baznīcas, uh, bet... Uh, Pārliecināt, bet, bet, bet, bet dalī, es varu tikai dalīties ar savu ticību. Es tiešām nevaru pārliecināt, bet uh, Bet es ticu, ka, ka Dievs ir iesācis katrā no šiem šoferīšiem labo darbu, un viņš viņu arī pabeigs. Nu, tā radījuma arī klausītāji, arī šoferīši, ja mūs klausāties kāds no šo, šoferīšiem, nu, nu, diemžēl nesaņēmām, eh, nepārliecināja mūs, eh, kāda īziņa ir atnākusi no judītes. Mm, es tā, eh, slavēts Kristus, ir arī šoferīši, piemēram, ceļā uz Rarzi. Es tā saprotu, viņi laikam dodas ceļā, jā. Nu, jā, ir, ir arī tāda lieta, jā, bet, nezinu, pārliecināja vai nepārliecināja vai... Uh, Eh, kā Renārs teica, pārliecināšana nav pareizais vārds, vajag liecināt, un, un tad, ja nu būs, tad būs. Mm, eh, rādījumā arī klausītāji, es ceru, ka, eh, ja jūs klausāties mūs, vai varbūt tās ģāri neklausāties, bet, ja sadzirdat mūs, ka tas varbūt tās ir kā liecība, kas vismaz kaut kādā veidā ļauj jums piedzīvot uh, nu, kaut ko citādāku un liek aizdomāties. Nu, vismaz manas, manas tāds sapnis vai nodoms vai mērķis ir likt aizdomāties. Ceru, ka tas tad arī izdodas. Uh, bet vēl pirms noslēdzam, mums ir telefons zvans. Lūdzu! Labvakar. Labs vakars. Mūžīgi. Uh, es esmu šoferīts, mani pārliecināja priesteris, tā kā viss uzdevums ir izpildīts. <laughs> apsveicu, apsveicu. <laughs> <laughs> Uh, priesteri Jāni vajadzētu, vajadzētu apkopojumu, jo ļoti vērtīgi, cik daudz ir cilvēki, uh, cilvēkiem prasīts uh, vis, visādiem par ticību. Uh, varēs apkopot. À, ah, tas jāklausās tā, laikam arhīvos. Jā, tas viss, kas tika teikts. Jā. jā ir vienkārši brīnišķīgs eh, šis nu, eh, cilvēku liecības. Nu, milzīgs paldies, jā. jā. Eh, ar svētīgu vakaru. <laughs> Svētīgs vakars, jā. Es nezinu, kā ar to apkopošanu sanāksies, jo tiešām bija daudz, un vēl viena saruna būs tūdaļ pulksten sešos labajās ziņās. Tā būs nedaudz citādāka, jo būs ar dzīvības pogu, saruna ar dzīvības pogu. Nu, par nopietnām lietām. Tā kā, <laughs> bet apkopojumu, jā, varbūt tās meklējiet rādījumu arī Play aplikācijā arhīvu, uh, raidījumus, klausieties un, un, un, nu jā, un sev priekš sevis kādus secinājumus arī paņemat. Uh, mans tāds ieteikums varbūt tā šobrīd būtu, bet... Uh, Tas, ko gan es varu apkopot, ir mūsu budžets, šī mēneša budžets. Un no vajadzīgiem 26 tūkstošiem mums ir savākti 6 tūkstoši un 17 eiro. Uh, 20 eh, tūkstoši ir vēl vajadzīgi. Eh, tā kā paldies, kad atbalstīji, ja vēl neesi atbalstījis vai vari vairāk atbalstīt, tad atbalst. Ej uz rādījumu arī mājas lapas sadaļu ziedot un ziedo vai zvani pa ziedojumu tālruni 9 0 0 0 6 7 6 9 un ziedo 4 eiro 27 centus. Jau tagad milzīgs, milzīgs paldies un paldies ar priesterim Renāram, ka pievienojās šajā sarunā. Nu tā, uh, nezināju, par ko runāt, bet es domāju, labi izturēju šo pārbaudījumu, vai ne? Izdevās, jā. kā, kā arī e, šoferītis teica, <laughs> izdevās. E, bet mēs tiekamies pēc pāris minūtēm labajās ziņās.